legi fiction bon faras alla menso. Antau iom da tempo, mi parolis citie pri la bonai resultoi de legado de poesio. Hodiau mi volas iom paroli pri legado de ficciai textoi. Iam de longa tempo, oni ELSTARIGAS starigas la efficon cae valoron de legado por la mensa sano. Novajo estas che lasta tempe neurologia i esploroi pli cae pli detale montras la manieron kiel la cerbo reagas dum legado. Gi funcias ja kiel complica mult faceta exerzo, kiu tenas la cerbon activa cae lerta. Antaune longe, la Brasila versio de la virtuala jornalo El País, publicigis pritio richen havan articolon quiu provas convinci nin che ni devas legi pli multe. Ciam oni legas, certa quanto da cerbai procesoi activigas, perceptado, memoro, cae resonado. Activas precipe la maldextra duono de la cerbo, quiu respondas prit lingvo capablo cae analiso capablo, sed la tuta cerbo laboras. Decodigado de literoi, vortoi cae frasoi estas plenomata de la cerba cortexo. La occipita cae tempia regionoi reconas la signifon de vortoi. La frunta regiono funccias por la sono de vortoi hippocampo cae la mes tempia regionoi usigas por la elvocado de memoroi. Racontoi cae emoziai enhavoi activigas la cerban migdaloin cae aliaen emotio funcciaen locoin. Resonado pri la legata materialo concernas la post-fruntan cortexon tia multflanca cerva laboro plibonigas la recon capablon cae la intelligentetson. El la Universitato de Toronto, en Canado, fresha studajo montris che a parte utila estas legado de ficciai textoi. Tia literaturo estas spezzo de scenigo, en quiu la leganto mem quasau interagas. Tiai textoi pritractas homa in mensoin, cae faras che legantoi plibonigu sian consentemon cae comprenemon relate alia in homoin. Modernei apparatoi montras che speciale regionoi en la cerbo ligitei al emozioi activigas. Inter aliei bonai resultoi legado de ficciagioi povas exemple malpliigi antau iugioen contra aliei homoi. Legado influas ancao en la conservado de rememoroi, quiui funccias ciel verai travivajoi. Resume, la cutimo legi estas facte tres por la menso. Gi devas comencigi en la infana agio, cae maliunai homoi devas zorgi pri sia oculoi porque tiu plezuro dauru kiel eble plei longe ciam estas tempo por nova i penso i lernato felice vasta stoko da bonega i libro en esperanto estas disponeblai